Pirmoji karalių knyga, 19 skyrius. Ahabas papasakojo Jezabeliai visą, ką padarė Elijas ir kaip jis išžudė visus balo pranašus. Jezabelė siuntė pasiuntinį pas Eliją, sakydama, Tegul dievai man padaro tai ir dar daugiau, jei rytoj apie šitą laiką aš nepadarysiu tau taip, kaip tu padarėjai balo pranašams. Tai išgirdęs, jis pakilo ir pabėgo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Atėjęs į Judo Beršebą ir palikęs ten savo tarną, pats visą dieną ėjo į dykumą. Priejęs kadagį, atsisėdo po juo ir meldė savo mirties. Viešpatie, gana, pasiimk mano gyvenimą, nes aš nesu geresnis už savo tėvus. Jis atsigulė po kadagiu ir užmigo. Angelas palėtė jį ir tarė, kelkis ir valgyk. Elijas apsižvalgė ir pamatė galvų galyje, paploti ir indą su vandeniu. Pavalgęs ir atsigėręs, jis vėl atsigulė. Viešpaties angelas atėjo antrą kartą Ir jį palietęs tarė, kelkis ir valgyk, nes tavęs laukia ilgas kelias. Pavalgęs ir pasistiprinęs tuo maistu, jis ėjo 40 parų iki Dievo kalno Horebo. Jam apsinakvojus vienoje oloje viešpats jam tarė, ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė, Aš buvau labai uolus dėl viešpaties, kareivijų dievo, nes Izraelitai sulaužė tavo sandorą, išgriovė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus. Aš vienas likau ir jie ieško mano gyvybės. Viešpats tarė, išeik ir atsistok ant kalno prieš viešpatį. Viešpats praėjo ir didelė bei smarki audra, ardanti kalnus, trupinanti uolas, buvo priešais viešpatį, bet audroje nebuvo viešpaties. Po audros drebėjo žemė, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Žemės drebėjimui praėjus pakilo liepsnos, bet ir liepsnuose viešpaties nebuvo. Tada pasigirdo tylus, ramus balsas. Elijas jį išgirdęs, apsigaubė veidą apsaustu ir išėjęs atsistojo olos angoje. Pasigirdo balsas, ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė, aš buvau labai uolus dėl viešpaties, kareivijų dievo, nes Izraelitai sulaužė tavo sandorą, išgriovė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus. Aš vienas likau, ir jie ieško mano gyvybės. Viešpats jam tarė, grįžk savo keliu per dykumą į Damaską ir nuvykęs ten patepk Hazaelį, Sirijos karaliumi, Nimšio sūnų Jehuvą, Izraelio karaliumi ir Šafato sūnų Eliziejų iš Abelmeholos patepk pranašu savo vieton kas paspruks nuo Hazaelio kardo, tą nužudys Jehuvas. O kas paspruks nuo Jehuvo kardo, tą nužudys Eliziejus. Tačiau aš pasilikau Izraelyje septynis tūkstančius, kurie nesulenkė kelių prieš Baalą ir nebučiavo jo. Elijas, išėjęs iš ten, rado Šafato sūnų Eliziejų arenti lauką Pirma jo ėjo dvylika jungų jaučių. Jis pats arė su dvyliktuoju. Elijas, praeidamas pro jį, užmetė ant jo savo apsiaustą. Tas palikęs jaučius ir bėgdamas paskui Eliją tarė, leisk man pabučiuoti savo tėvą ir motiną, tuomet aš seksiu tave. Elijas jam atsakė, eik ir sugrįžk ką aš tau padariau. Jis sugrįžo, papjovė jungo jaučius ir išviręs juos ant pakinktų medžių mėsą išdalino žmonėms ir jie valgė. Po to jis sekė Eliją ir jam tarnavo.